koga Allah te barake ve ta'ala uputi, nećeš naći nikoga, a da ga to, s toga puta skrene. A koga on subhanahu wa ta'ala ostavi da luta u zabludi, ti mimo njega te barake ve ta'ala nećeš naći nikoga da ga napravi put izvede, a zatim najispravni govor je govor našeg stvoritelja Allaha te bareke o teala najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam a najgore stvari po vjeru su novotarije jer svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u vatru draga moja braćo u islamu dragi moji muđahidi i sestre assalamu alaikum ova naša dva predsjednika še je nusret, Allah ga sačuvao i Bilal, su toliko toga rekli da tako mi Allaha bojati je se da nemam niti šta da niti jednu jedinu riječ da kažem nakon ova, ova, ove dvije hudbe od šeha Nusreta Allah ga sačuvao i Bilala Bosnića Allah molim za izgrovit govor poštovani džemate, više nema vrijednosti za muslimane. Ovi zločinci i ovi vandali, ovi ljudi u obliku hijena, nemaju srca u grudima, nego je tu kamenje, a ono dobro zamotano u okove grijeha, pa ništa ne vidi. Kada nas ubijaju, više neće ni metke da koriste, braćo moja draga. Jer da bi koristili metke, oni su preskupi, a toliko je krv muslimana i čast jednog muslimana ili njih sviju, toliko je jeftina da su metci postali preskupi. Da su metci postali preskupi. Pa tako, jedni druge podstiču Nemojte trošiti metke na muslimane Tamo gdje ne trebate Gdje god da se okrenemo Ubija se čast muslimana Ubija se čast muslimana i muslimanki I kada se to desi Kada najviše provre U njihovim prsima ono što treba da provre Onda kada ti muslimani pozivaju ljude na preporod kada ti ljudi kojima Allah te bareke o tala gospodar njihov naređuje da objasne ljudima šta je islam i šta je sunnet i kada počinju da pozivaju Allahu i njegovoj vjeri i njegovim zakonima onda su ti ljudi teroristi onda su opasni za društvo toliko su opasni da na 31 čovjeka u Malči treba da se pošalje 700 ljudi. Toliko su opasni i toliko je s druge pak strane strah ovih vandala da toliko naoružanje od koga nisu mogli ni da, trče su uperili na 31 čovjeka koji nije kriv ni za što osim što kaže naš gospodar je Allah Mi smo ponosni, mi smo ponosni na onu optužnicu koju, kojom nas terete. Ta optužnica nije protiv šeha Nusrata, Allah ga sačuvaj, i Ta optužnica je protiv svih muslimana svijeta, protiv svih oni koji imalo imaju srca i osjećaju, osjećaju da su to njihova braća, da je to menhađa, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i da Allah subhanahu wa ta'ala stavlja ljude na kušu. Danas, braćo moja i sestre, ne postoji niko kao ovi ljudi. Danas ne postoji niko kao muđadi na Allahovom putu. Kada govorimo o njima, kada se spominju Allahovi vojnici, koji su u raznim poljima dave ili borbe na Allahovo putu. Tako mi Allah, braćo, naše glave se dižu visoko. Da nema ovih ljudi, da nije ovih ljudina koji davu i islam plaćaju svojim glavama, da nije ovih ljudi koji znaju i svjesni su da Allah subhanahu wa ta'ala ovo žrtvovanje naziva trgovinom i znaju dobro ovi muđahidi da su trgovine kod Allaha azze veđel otvorene pa se boje da se ne zatvore vrata trgovine i onda su požurili gospodaru te Tebare Kevoteala Allah učini nas od njih i njihovi pogobagača mi smo ponosni na njih prvenstveno jer sam ovdje na našu braću u islamu šeha Nusreta, na našu braću koja su zatvorena, Edisa i ostale, Allah ih sačuvao. Mi smo ponosni na njih, zato što su oni naši sinovi, zato što su oni naša krv, zato što su oni naša braća, zato što su oni lavovi Tauhida zato što su oni lavovi umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, I vallahi, kada su ovi lavovi pustili svoje glasove, svi kraljevi, kraljice i ministri su ostali nepomični. Toliki strah je ušao u njihova srca da su poslali ne braće 700, nego 1500 ljudi. Još i je bilo u ostupnici. Ovi ljudi ovi ljudi daju nam za pravo da im spominjemo i spominjat ćemo Allaha molim da budu u našim društvima ponovo zajedno s nama upravo iz toga razloga što kad su nevjernici mislili da njihovim hapšenjem ili zatvaranjem mogu ugasiti Allahovo svjetlo desilo se i dešava se Ovdje u Bosni upravo suprotno. Upravo suprotno, kaže uzvišeni vajam kurune, vajam kuruva. Oni spletke prave, ali Allah njihove spletke uništava. Dešava se upravo suprotno. A to je da Allah azzeveđel uzdiže ovu vjeru. Jer ja sam ubježen, jer dobro znam svog šeha Nusreta, da Nusret nije zadovoljan senzacijom oko ovoga i mi ne pravimo senzaciju ali vallaj da mogu ikako da mu kažem i da mu šapnem da je dava Muhammed alaihissalatu veselam uzavrla i kako dobro Bosnom i da svi pričaju o šerijatu o Allahovom zakonu o uspostavi šerijata o slobodi govora to je više nego sigurno. A nama cilj jest dava Muhammed alaihi salatu wasalam prije svega. Allah tebareke wa ta'ala kaže svojim robovima يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا O alladine amenu O vjernici kad se s kakvom četom sukobite Fazbutu smjeli budite. Budite jaki. Budite izdržljivi. Nemojte posustajati. Nemojte prodavati vašu vjeru. Nemojte dozvoliti da se skrnavi Allahov din. Nemojte da kada dođu iskušenja i patnje i tegobe da napustite ono što ste učili. Da napustite ono čime nas gospodar Tebare Kevotala počasti. počasti a to je uputa. Kaže Allah, te bareke wa ta'ala, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ I neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite. Sad ibn Abi Waqas kaže u bici na kadisi kada ču učenje Kur'ana iz šatora rekao bi odavde dolazi pobjeda ovi zločinci koji ste napali muslimane u maoči, znanjalo i učilo i širilo Allahova vjera, znajte dobro da odatle će doći pobjeda. Znajte dobro da Allah Azeveđel motri na ono što ste uradili i što radite. Znajte dobro da imamo najjače oružje. Znajte dobro da imamo gospodara kome ne možete ništa ako nas ubijete, ako nas zatvorite, ako nas hapsite, ako nas presrećete na putu, želite da nas uništite, da nas ubijete, Allahu ne možete ništa. Imamo oružje u prsima, zbog kojeg znamo sigurno da ste došli po njega. Znamo dobro zato ste i donijeli toliko na oružanje, jer vaši vaši mozdovi ne mogu da dokuće da ovo oružje koje imamo u prcima ne možemo ni jedna raketa, ni jedna puška i ovo oružje se ne predaje zavadžel nam je to zabranio i neka znate dobro da ga ne damo Allah te bareke poziva robove poziva svoje robove Vasbiru Inna Allahe me'as sabirin Subhanallah Allah Azze ve Jel Kaže I budite izdržljivi o robovi moji Vasbiru I budite izdržljivi o robovi moji Inna Allahe me'as sabirin Jer Allah je zaista na strani Izdržljivi Na strani oni Koji saburaju Braćo moja draga, oni koji su ostavili svoje kuće, koji su ostavili luksuze i koji su i prije Dunjaluku dali talak da bi radili za Allahovu vjeru, danas spavaju u zatvorima taguta, danas spavaju u zatvorima taguta ko se usuđuje da ih potvara kako se mogu usuditi da lažu na njih kako se iko usuđuje da ih ogovara kako se iko usuđuje da im se ruga oni su nasljednici dave Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem Oni su ti zbog kojih mi dižemo glavu visoko. Kogod ih, braćo moja, napada, kogod ih mrzi, ili je nevjernik, ili je munafik. A ne voli ih samo zato što su mu vehidi i zato što su mu džahidi. Mi, braćo i sestre, nastavljamo stopama Rasula sallallahu alaihi ve sellem onako kako nas je podučio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem a to je da širimo vjeru Allaha tebareke ve ta'ala velav keril kafirun koliko god to bilo mrsko nevjernicima ovo je zadatak koji stoji pred nama zadatak koji moramo ispuniti jer nevjernici misle da ubijanjem naših glava je ubijena je odava moramo im braćo moja pokazati da je Allah najveći da je gospodar njih i nas i svega što vidimo i ne vidimo oni koji su danas u zatvorima nevjernika su naša braća i mi s ponosom govorimo da su to naša braća da li su ih i kako zatvorili sa njihove tačke gledišta nas uopšte ne interesuje. Ali neka znaju dobro, neka znaju dobro da su ovi ljudi otišli u zatvorske tmine i poneli optužnicu protiv njih. Da ovi ljudi leže u zatvorima sa optužnicama protiv svakog onog ko sallallahu alaihi ve sellem i htio da ubije i uništiti njegove sljedbenike. Znaju dobro nasilnici. Neka znaju dobro ti zlotvori. Uniformisani krelci. Da se mi ne bojimo nikoga osim Allaha te bareke o ta'ala. Naprotiv, ovo nam je još više dalo snagu za rad za Allahovu vjeru. Ovo nam je još više dalo snagu da istrajemo jer nas uzvišeni te bareke vatala podući u Kur'anu opisujući svoje robove inna allazine kalu rabbuna Allahu thumme stakamu fela kaufun alihim volahum jahzenun Allah azzeve nas obavještava za, da njegovi robovi koji kažu da im je gospodar Allah te barek ve ta'ala i poslanik vođa fela haufun alihim da za takve straha nema pa eto sorte kufra i zablude razočarat ćemo vas mi smo rekli da je naš gospodar Allah zume ste kamu i istrajavat ćemo se na tome uz Allahovu dobrotu i pomoć i nek znate dobro fela haufun alihim da za nas nema straha niti nahite strah velahum jahzezun jahzenun i naprotiv nemamo ni tegobe nego naprotiv radujemo se sve što se desi mi smo zadovoljni Allahom azzavadžel odredbom sve što se desi na ovome putu i kako god da se završi mi smo zadovoljni jer gospodaru naš ti si ovo odredio i mi smo time zadovoljni. Danas ono što može da, možemo da uradimo, braćo moja, je dova. Danas ono što možemo da uradimo kako za šeha Nusreta i našu braću u zatvorima, tako i za muslimane muđahide iz čitavog svijeta, je dova, braćo moja. Jer ćemo tada pokazati svoju pripadnost umetu džihada tada ćemo svijetu pokazati da mi nismo ko oni da mi nismo ko oni i da se odričemo svakoga onoga koje je dao svoj doprinost u zlostavljanju naše braće muslimana i re, kažemo im da nećemo šutiti da nećemo šutiti šireći Allahu azevedžel vjeru jer je to najmudrije zato braćo moja i sestre molimo ga i tražimo od njega azevedžel i upućujemo dove za našu braću kako u Bosni tako i širom Bosne ako neko misli da je ovo zlo po nas, vallahi je se prevario. Ako neko misli da ova iskušenja koja stižu prije svega naše daje, da će to potisnuti slast i badeta imana u našim srcima, prevario je se. Ako neko misli da će nešto uraditi time što nas presretne negdje na cesti i onda nas bukvalno izbaci iz auta uperujući u nas puške da će time da nas prepadne razočarat će se ako neko misli da slanjem koje kakvi habera i špijuna o likvidaciji nekoga od nas misli da može da prepadne one koji kažu naš gospodar je Allah opet je se razočarao ako neko misli da će time što nas plaše sa svojim šeitanima uspjeti da uništi ovu davu uveliko je uveliko će se razočarati. Braćo moja i sestre, ono što vas molim, to je da dovite. Molimo Allaha te bareke wa ta'ala da nas sve očisti od grijeha. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala A kada molite Allah, braćo moja i sestre, budite ubijeđeni, ubijedite svoja srca da će Allah azevađel primiti naše dove za našu braću u zatvorima. Budite ubijeđeni i dovite Allahom sa jeklinom da će On primiti naše dove. I vjerujte da će Allah uslišati vaše dove za našu braću vjerujte da će on uslišati dove braća moja i sestre prije nego spustite ruke Wallahi nemojte tražiti sa pola srca nemojte tražiti sa škrtošću nego punim srcem dovite Allahu azzavadjel da oslobodi našu braću iz zatvora na čelu sa šijevom usretom dovite braćo moja tražite od Allaha da uništi nevjernike. Tražite od Allaha za Azzebeđel da pomogne našu braću u Afganistanu, u Čečeniji, u Palestini. Tražite od Allaha da njihova krv poteče ulicama Faluđe. Tražite od Allaha za Azzebeđel da njihova krv bude kao planine Afganistana, da mogući muđahide u Afganistanu, Iraku gdje se bore da ih sve unište. Molite od Allah azevedžel da ih uništi sve do jednog. Allahu naš, gospodaru naš, uništi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Allahu naš, uništi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. O gospodaru naš, učini da nebo baci njihove avione iz oblaka. Ovo stvoritelju naš, učini da okeani progutaju njihove brodove, da se planine sruše na njih, da im se zemlje zatrese, da ih proguta. O gospodaru naš, o gospodaru naš, podari pobjedu muđahidima. O Allahu naš, učini da žene nevjernika postanu udovice i same kao što su maše i djeca i žene. O gospodaru naš, tako ti tvoje veličine i uzvišenosti, pomoži našeg šeha Nusreta i braću u zatvoru i svu braću koja su u zatvorima. Allahu naš, oslobodi šeha Nusreta. Allahu, tako ti tvoje veličine, pokaži snagu nevjernicima, pokaži im snagu gospodaru našu, uništi i onako samo kako ti to znaš i umiješ. Gospodaru nebesa i zemlje, stvoritelju naš, Allahu naš, tebi se obraćamo, tebi dove upućujemo, uzdamo se u tebe, Allahu naš, pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje, pomozi nas protiv oni koji žele da nam spletkare, ujedini naša sebe, olakšaj šehu nusretu, podari mu jezgrovit govor, podari mu snagu muđahida, kao i braći u zatvoru. O gospodaru nebesa i zemlje, uništi sve one koje su učestvovali u ovoj akciji. Allahu naš, pošalji na njih svoje vojske. Allahu naš, pošalji im vojske da ne mogu da spavaju. Allahu naš, usadi strah njima u srca. Allahu naš, učini da svoje plate potroše na lijekove. O gospodaru nebisa i zemlji, o stvoritelju naš, o Allahu naš, zlostavljaju nas gospodaru, a ti to vidiš. Hapse i ubijaju tvoje muđahide, a ti si najmudriji, o stvoritelju naš, ne dozvoli da nas ponize, tako ti tvoje veličine gospodar gospodaru nebesa i zemlje o Allah naš ne dozvoli da nas ponižavaju podari nam snagu na koju imamo podari nam razboritost u oskurnim trenucima podari nam da iz ovoga izađemo kao pobjednici sa islamom na čelu pomozi nas o stvoritelju naš tebi se obraćamo I od tebe pomoć tražimo. O gospodaru nebesa i zemlje. O Allahu naš. O stvoritelju. O stvoritelju nebesa i zemlje. Tako ti svi tvoji imena. Kojima si sebe nazvao u Kur'anu za koje znamo i za koje ne znamo. Tako ti svi tvoji imena. Pomozi nas. Allahu znaš. Znaš da te volimo. Dobite, braćo. Allah, naš robovi smo tvoji. Allah, naš, tvoji smo robovi, pa nas pomozi. Mi nećemo izigrati emanet tvoje vjere, jer ti si naš gospodar. Mi nećemo posustajati Allahu, a ti to najbolje znaš. Tako nam tebe, stvoritelju, treba nam snaga. Tako nam tebe, Allahu nas. podari nam snagu. Podari nam snagu, gospodaru naš. Oslobodi naših šeha, nusreta i našu braću u zatvorima. Tako ti tvoje veličine pomozi nas. Tako ti tvoje veličine pomozi nas. Jer samo od tebe pomoć tražimo i u tebe se uzdamo. O gospodaru nebesa i zemlje, primi naše dove. O gospodaru nebesa i zemlje, u Kabuli naše dove, u Kabuli naše ibadete, naš rad za islam, pomozi nas protiv onih koji nam spletkare. O gospodaru naš, podari nam iskrenost u našim postupcima. O stvoritelju naš, podari nam snagu. Treba nam snaga, gospodaru, a ti to najbolje znaš treba nam snaga imana gospodaru oprosti nam grijehe da navalimo svom žestinom oprosti nam ja rab oprosti nam Allahu oprosti nam gospodaru naš oprosti nam grijehe oprosti tvoje veličine podari nam snagu da se borimo na tvome putu podari nam snagu da se borimo na tvome putu stavi nas u safove muđahida ne dozvoli da nas ponize nevjernici a obećanje tvoje istinito vekane hakan alena nasrul mu'minin to je da se obavezao da ćeš pomoći vjernike molimo te Allahu naš da nas pomogniš draga moja braćo i sestre toliko od vašeg brata izeta halalite mi možda je bilo kratko ali sam umoran, imamo puno posla, pa nemojte mi zamjerovati. A od vas tražim da dobite Allahu Azeveđel da da ne pravite pogrešne postupke i korake. Wallahi, braću, samo čekaju samo čekaju nekakav naš pogrešan korak i ovdje je dosta toga u smislu da kažem štimaljke da nam se naštima da napravimo kakvu grešku šehane da se čujemo potvrdi mi nešto mi pokazuje ovdje taj naši braćo shvatite stvar ozbiljno ja da bi, da, da bi vam prikazao koliko je ozbiljno neku noć kada smo išli iz Maloče imali smo takav doček da sam imao osjećaj da je počeo rat. Naime, ovo, ogroman broj specijalaca nas je opkolio sa inspektorima, izbacio iz kola i čekali su, vala i braćo, samo jedan naš pogrešan potez, pa da mogu da to prikače šehu nusretu. Zato vas, braćo, moja savjetujem, molim vas u ime Allah, Azeveđer, imate kome se obratite, imate moj mail, pitajte me, ja ću odgovoriti, ali nemojte praviti, nemojte im davati povoda da mogu da to stavi, da teret šefu Nusretu i braće. Wallahi, braćo, sve jedan naš pogrešan korak i postupak, sad se vaga. Ostalo je jedino da nam naštimaju nešto. Ostalo je jedino i kažem vam, kažem vam da su pokušavaju, pokušavaju na sve moguće načine da nas bace sa ceste, da nas hapse, prisluškuju nas, prate nas, ne bili mi dali im povoda da bi to otežalo še u nusreti braći. Pa eto, zamolio bih vas za oprez i pisanje pojavi. Sad nam je, braćo moja, to najmanje potrebno. Ja vas razumijem i razumijem vas kao mu'mine mu... Ali eto, zamolio bi vas, imate evo na terenu, zovite me, ja ću vam se javljati, često sam, stalno sam, uvijek sam online ili ima neko, ostavit ću uvijek šta vam treba od informacija, ali nemojte da izljevate svoj iman koji je sigurno pozitivan, ja ne sumnjam u vaše, u vaše iskrene namere, ali da to izlazi na javi kako bi oni imali povoda kako bi oni imali povoda. Ovdje, što se tiče u Bosni, braćo, ogroman broj ljudi, mada mi se uzdamo laza već, ali govorim sad ono, dunjavnoški, ogroman broj ljudi, već i neki novi, e, novinski agencija, i političara, i ovi ono, su osudili, osudili ovaj vandalski čin, mi se uzdamo laza već, ovo vam govorim samo onako reklame radi, ne treba nam ni senzacija, nego uzamo se Allaha Tebare Kvetala da nas pomogne i da nas očusti i zato vas braćo molim i sve zva vas pomogao i nagradio i dovite, dovite, dovite, nemojte prestati da dovite. Toliko od, od mene. Subhanak Allahumma bihamdik hamdik, ašedun la ilaha ila ent, stakurke, vajatu bulik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.